ebyabalevita esura ya makumi gabiri na ibiri obutakatifu bwebihongo omukama agambira musati ogambire aroni nabatabani beshumbe ebintu bitakatifu ebya isiraeli barampongeraga batayija bakagaza ibara lyange litakatifu ninye omukama obagambire oti wena wena omubayijukuru banyu bona omubizarwa yanyu alibahagaire akagoba abintu bitakatifu ebyaba Isiraeli barampongeraga omuntu ogwo alirekerera kimo arutale ninye omukama tali omwijukuru wa Aroni nomo abembire anga anyozire alirya abyakulya bitakatifu kuika oro aliera omuntu arakwata kiona kiona ekiyagale nko muntu anga omushaija ayashogoya akakwata ekyekurura ekya kumuhagaza anga omuntu ayakumuhagaza bubebu wagale bwangeriki omuntu arakwataga kiona kiona ekyabeki araagaraga kugoba bwa igoro mara talirya bitakatifu katogire ka Oro eizoba lilitobera yayera ao yakulya ebyakulya bitakatifu. Arwenshonga nkebi naba abisaine. Ekyayefera anga ekyaitwa ebikaka atalilia Kukirya aliba ayeyagaize ninye mukama. Arwekyo bekomye ekiragiro kyange batakishaga bakakwatwa ntambara ekabaisa ninye omukama abindura bitakatifu omuyizi atalira kya kulya kitakatifu omufuruki wena wena alio omomkuwani handiki omupakasi atalira kya kulya kitakatifu kyonkako mukwani yakugura bugura omwiru omwiru ogwo yakulya nabali nabali kuzalirwa omomkuwani ogwo akya kulya ake bakuliao kamwarawo mkuwani yakushwerwa omunyamaanga omwana muwarogo atalya akihongo kitakatifu kyonka muwara w'omkuwani kali ntumbwa anga atambibwe na mwana akagaruka omwabo akatura nkoko yakaturagamu ali muisiki yakulya ekyakulya kyomkuwani ishe kyonka atali wa ruganda rwa bakuwani atali komuntu yakulya akyakulya kitakatifu atamanire akishashure kyona ashube ayongereyo eyasirimia makumi gabiri zeguziryakyo abakwani batali yagaza bitakatifu bya baIsiraeli ebyo baraongeraga omukama nikuo kugiroti kujubura omuntu atasaine kubiryao enshonga ekyo kyakunaga omuntu ogwo omuntambara ninye omukama aindura ebyongebyo kuba bitakatifu omukama agambira Musa ati ogambire Aroni nabatabani nabaisiraeli bona oti oro muisiraeli anga mufuruki omulisiraeli alireta ekiongoke kwaba kuikya ndagano anga kiongo kyobweyendezi kukiongera omukama ekiongo kyokuokibwa kuija kukundwa muonge ekishaija ekitai na kamogo eberi numi anga empire yentama anga yembuzi mutaliyonga kiona kiona ekina kamogo aruo kuba ekyo timuli kigira kikakundwa kandi omuntu oro aliyongera omukama kitambo kebiyongo byemirembe kugobeshereza endagano anga ekiyongo kyobweyendezi kirugire omubuyo bwente anga bwentaama kuija kuikirizibwa kibe kigobire kitaligiramu katalizi ebitunganwa biumire anga biremaire anga binimpuire anga bina akao anga ekiere anga nibitondoka enshushu mutali biongera mukama kubimuongera aliyarutale kubyokesa omuliro Enumi handiki omwana gwentama ogwina rugingo rurae muno anga rugufi muno mwakuongera omukama ekiongo kyoboyendezi kyonkaka kiri kiongo kyendagano ekyo tikya kutoro ekitunganwa ekibujukire enturugunya anga zibe zatikire anga zikaratuire anga zishazire mutakiongera mukama anga kukitambira munsi yani Nangu mtaliongera mukama ruwanga wanyu ebyabebi ebigizirwe omufuruki arwe kiyongo kya kulya orobi namu akamogo bine mpuire tibikirizibwe kubatulirira omukama agambira musati oro enumi anga entama anga embuzi irazarwaga eikale na nyinayo ebiro mushanju kwema akiro kya munana kiraongerwa omukama ekiyongo kyokuokibwa kundwaga ninayo yabante anga mwagazi gwenta amazo mbiri mutalizita kirokimo omwana na ninago kandi oro muratambiraga omukama kitambo kyesimi mukitambe omumitambire eyo mulishobora kukundwa kiribwe akirokyonene kyonene mutakisigazao kantu akokugoba bwankya ninye mukama kityo mkwate emiyango yange mara mugiike ninye omukama mutali yagaza ibara lyange eritakatifu ekiriyo ntinwe omu baIsiraeli ndi mukama abayindura batakatifu ayabaire omunsi ya Misiri kubaruhanga wanyu ninye omukama